wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 22 da wata na biyar watan Mayu miladiya 2023 da tarihi ya inganta ci gaba da karatu littafin adda'u wad dawa الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي واللفر الامام ابن القيم الجوزيه عليه رحمه الله ta'ala wanda muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin mitarin albarka na al-furqan da yake wannan ungon mitarin albarka wanda kuma wannan shine darasi na 12 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a wannan majalisin mai tarin albarka eh, muna nan akan zancen da malam yake muna cewa al'amurra ba sa yiwa wato sai game sai da abun da ya shafi eh, dalilai al'asbab sai da sababba ababe suna samuwa ne ko suna faruwa ne ta dalilin sababin abun kafin ya faru sannan kuma yana mana bayanin alaƙar addu'a da kuma sababi alaƙar addu'a da kaddara cewa akwai alaƙa mai girman gaske tsakanin addu'a da kaddara malam yana koro mana bayani a akan abun da ya shafi sakamakon yana zawwa ne da kalar aikin wanda ya aikata aikinsa idan mutum ya aikata nagartaccen aiki to zai samu nagartaccen sakamako sakamako haka ma idan mutum ya aikata mummunan aiki zai samu wato mummunan sakamako muna fata wa Allah subhanahu wataala ya datar da mu mali yake cewa wa qawlihi ay wataratan ya'ti bi ba'il sababiyya wani lokaci yana zawwa da ba da ba'un as-sababiyya nake nuna bayanin take bayanin sababi ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa a cikin eh, suratu ali imran a daidai aya ta 181 Allah ya ce laqad sami'a Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa humul qatlahumul bi bighayri haƙƙin. ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد وبل سبحانه وتعالى كتوى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء باشك وبل سبحانه وتعالى ياجي زنتن وعند سكفدا أتي ورسو وي إن الله فقير ubangiji subhanahu wataala talakai ne wa nahnu aghniya mu ne mawadata sai Allah ta sanaktubu ma qalu za mu rubuta abinda suka faɗa ya kasance a matsayin abinda Allah subhanahu wataala zai tayar da su a gobe alkiyama ne musu hisabi akan wannan zancen da suka faɗa ba shi kadai ba sai ce wa qatlahumul anbiya da kuma kashe annaba wanda Allah ya turo musu wannan aika aikan wannan jarimar ta'addancin da suka aikata Allah subhanahu wataala zai musu watan azaba akan wannan sai Allah ce wa naqulu kuma zamu ce da su buqu azabal hariq ku dandani azaba ta gobara kamar ka tambayi Allah subhanahu wataala Allah me suka yi da aka ce su dandani azaba ta gobara sai Allah ce zalika bima qaddamat aydihim daga zalika sakamakon wancan abun da Allah ya ce su dandana azaba ta gobara sai Allah ce sakamakon abun da hannayensu kaga bima qaddamat aidi bi sababi ma qaddamat aidihim kaga ba aidikun ko eh sakamakon abun da hannayensu suka aikata alba'u la bi eh, al-sabab tana nuna sababin faruwar abun sababin faruwar musu azabar ta gobara shine ta dalilin watan eh, ta dalilin eh, wancan aika aikan da suka aikata na abinda hannayen ku kuka ai suka aikata sace wa annallaha Allah laysa bidhallabil lil abid kuma sai dai ubangi subhanahu wataala ba zai zalunci ko ba mai zalintar bayu sabani Allah subhanahu wataala baya zalintar bayu ubangi subhanahu wataala ya haranta wa kansa zalunci kuma ya sanya zalunci haramun ne a duniya kaga min babu aula ubangiji ya kasance wato wanda yake ne ni adalci dan yana ga cikin sunayen Allah da siffar Allah tsantsar adalci hatta dan wuta wanda za a sanya huta a gobe alkiyama malan sai ya tabbatar da cewa tabbas Allah subhanahu wataala yayi masa adalci da ya kai sa huta saboda ya cinta a kai sa a cikin wannan wutar Allah ya kare mu sai malan yace wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala bima kuntum ta'malun eh, wannan a cikin suratul a'raf ayata 40 da Allah ya ce wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun Allah ya ce wa nudu za a kira ɗan aljanna kira na girmamawa da kambamawa da darajantawa sai a ce da su an tilkumul jannatu uristumuha wacce ne ya aljanna da kuke gani an gadar muku da ita an kaddara muku zama a cikin ta bima qaddam bima kuntum ta'malun ay bi sababi ta dalilin da kasance kuna aikatawa a duniya ina ba ta mu fahimta kaga sun samu shiga aljanna ne ta dalilin sakamakon aikin da suka aikata ashe akwai alaka tsakanin aiki da sakamakon aiki da sakamakon sa iya kudinka iya shagalinka iya aikinka iya abunda zaka zaka samu a rayuwa ina fatan mun fahimta Eh, malace wa bi ba kanu yaksibun da kuma fadar Allah da yake cewa eh, har yau a cikin suratul an'am aya ta 129 Allah yake cewa wa kadhalika nuwalli ba'da adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun Allah ce kamar dai haka ne muke jago muke jibintar da azzalimai sashin su akan sashi haka Allah subhanahu wataala yake jibintar da lamarin azzalimai ga azzalimai ma'ana idan ka kasance azzalimi a rayuwa to sai Allah subhanahu wataala ya ya jagorantar maka ya tar maka lamarin ka ga wanda yake azzalimi sai ta dinga kuda maka azaba ina ba ka fahimta yanzu idan muka dauki irin yanayin da kasar nan take ciki <clears throat> yanayin wannan kasar jama'a idan duk mutum mai hankali ya sa lura da fahimta ya kalla sai ga cewa tabbas ana zalunci a a cikin kasar to dalilin zaluncin jama'a Allah ce kazalika nuwalli wa kazalika nuwalli ba'da zalimin ba'da haka musu Allah muke jibintar da muke jibintar da lamarin azzalimai sashe su akan sashe ashe sakamakon dora mana zalimai a sama to kasance ta kasance ta ma azzalima mun fahimta inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yuzayyiru ma bi anfusihim ba yadda za a yi sama ta daidaita ba ta ƙasa ba ta daidaita ba muddin ƙasa za ta dinga yin zalunci tsakaninka da iyalinka baka yin adalci tsakaninka da wa'ayanka baka adalci tsakaninka da yaranka a shago baka adalci hakimi a unguwarsa baya adalci ba yadda za a yi shugaban ƙasar ku ya muku adalci idan kuna buƙatar a yi muku adalci a rayuwa to dole sai kun kwatanta yin adalci a karan kawunanku kai adalci na fa hatta karan kanka ako ana buƙatar ka wa kanka da kanka adalci kanka na buƙatar kai masa mi adalci wallahi akwai wanda karan kansa zalunta sai yake shi wani sahabi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ɗan uwantaka tsakanin sahabbai a garin Madina ya kai ma ɗan uwansa na musulunci ziyara to sai iyalansa ta kawo korafin cewa shi ko da yaushe azumi yake yi da rana shi kawai Eh, sawwamu ne bai da aikin komai sai azumi sawwamun ne baya da kullun azumi yake sannan kuma da dare yayi qiyamul layl kasan wannan dabi'u wannan halayen guda biyu sai wanda Allah ya so da alkhairi diyawa ibada ce mafi girma musamman ma wallahi tahi cikin dare ba kowa bake iya ba kowa bake iyawa sai wanda Allah ya taimaka shi ya sanya malum suka ce na daga cikin abun da ke sa mutum ya samu korjini idan ka tsaya gaban makiyin ka ya dinga rawa ka dinga tafi cikin dadi kala kiyamul layl duk wanda ya sa ka gaba wallahi alazim yayi kidan ya ga bayanka in ko zai ga bayanka sai dai kan asahu masallaci kana gaba shi na baya wannan ka ga bayan rigarsa amma ka ga bayansa kan ba za ka iya ba kuma Allah yana sanya mu masu kiyamul layl watan wani annuri a huska Ko komi bakin mutun yana kiyamul laili wallahi magabata suna ganewa suna ganewa akwai malaman da sun ganka kace wannan ka dinka kiyamul laili ayi kwana <laughs> a rage kwana to Allah subhanahu wataala ya datar da mu to sai ya kai karasa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai adabin Allah ya ce inna li'ainayka alayka haqqun idanunka na da haƙi a kanka ashe adalci ne wa idanunka idan kai ji kana jin barci ka je ka kwanta ka huta rishin adalci ne wa karan kanka kana jin barci ka kasa kwantawa ina fatar mu kana jin yuwa ga cikin jin abu cikawa kanka ba kawa kanka adalci ba haka ne ko da makamancin wa'annan ababen a rayuwa sai Allah ce wa kadhalika nuwalli ba'da adh-dhalimin ba'da kamar haka ne Allah yake jibintawa azzalimai sashen su akan sashe sai Allah ya ce ma kanu yaksibun ai bi sababi ta dalilin abin da suka tace suna suna aikatawa a rayuwa jama'a mun fahimta malace wataratan a wani lokaci kuma ya'ti bil maf'ul li ajlihi Allah yake zanwa da misalin ta hanyar maf'ul li ajlihi me maf'ul li ajlihi al maf'ul li ajlihi shine fi'l ay huwa ismun yubayyinu wuqu' al-hadath al-hadath sunan da yake bayanin dalilin abukuwar abu kamar suna ne da yake bayani meye silar abukuwar aikin ina ba ta kun fahimta suna ne da yake yin bayanin eh, abukuwar aikin da ya faru za mu zo da misali magani misali da qawl aw mahzahiran aw aw mahzufan lokaci yazo a bayyane wani lokaci kuma yazo a a koye an shafe sa ka kaulihi ta'ala kamar fadar Allah dake cewa eh, farajul wa imra'atan mimman tawduna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra wana a cikin aqwal aya fil qur'an ko mafi tsawon aya a qur'ani ita ce wannan ayatul dayn ayar abin da ya shafi zancen bashi da Allah ya zancen shedu in za a yi kasuwanci a dinga rubutawa kuma a samu shedu a rubuta kuma a samu a samu shedu to sai aka sanya shedar namiji guda biyu za su yi sheda to idan ba maza guda biyu sai Allah ce to farajulun wa mar'atani a samu namiji guda kacal da kuma mace guda guda biyu mimman tardawla cikin wa'anda kuka yarda da su min ash-shuhada'i na daga cikin watan shedu ba na cikin wanda kuke tsammanin mutanen kirki ne akwai gaskiya tare da su to kamar kai kai tambaye Allah ni ya dalilin a sanya mace guda biyu kaga yanzu maf'ulul li ajlihi kiran ko sai ce anta dilla ihdahuma saboda kaddayanta ta manta anta dillu mana an tansa katta manta ba ta bace bane ake ni a katta manta idan dayan ta manta fa fatuzakkiruha ay fatuzakkiru ihdahuma al-ukhra sai ɗayan ta ta tuna ma ɗayan cewa ga ga yadda ake kusan abu akwai eh, su mata Allah ya taimake su da wani al'amari wanda al'atifa taghlibu ala al'aqli tausayi yafi yafi yawa akan akan hankali zaka iya samun mace da tausayi da yawa wani abin da zai sanya zai sanya mace kuka dan haka maka bayani sai ka kana da ta bata da lafiya haka ne ko yanzu fa mace da kai ka kira ta a waya bata doka ba sai maka message baka do baka mayar ba ai kwana dai kwana sai ka tana so da hawaye dalili <laughs> wai ta yi message baka da ba ta kira ka baka daga ba wannan kada sai sata sai sanya ta kuka ina ba ta kun fahimci kamar Allah ya yi su da da tausayi akwai akwai aqifa janibil aqti akan suna da tausayi kwarai da gaske shi ya sanya Allah subhanahu wataala da yake wala yunabbiuka mithlu mithlu khabirin da yake shi Allah shi ya zukatan ko to sai ya raba ma kowa aiki sai ga ba wanda ya dace ya cancanta da tarbiyyantarwa kamar mace saboda harakar tarbiyyantarwa sai mutum mai tausayi mai hakuri haka ne harakar tarbiyyance sa wallahi alazim na daga cikin mafiya yawan hakurin mutane malumai masu islamiyya idan kaga malam ne islamiyya ka daga masa hannu jarumi ina ba ta gubanta duk wanda zai iya koyarwa islamiyya ya zauna da dalibai yara kanana ka zo a wani yaron ma sai ya zo ya saba ka hannu cikin aljihu age <laughs> wani kuma zai zo kawai kai zaka fida masa madina wani kuma sai ka bashi kudin recreation da makamancin wannan to dole ga Allah ya taimake sa ya iya kula da yara to ko kasa aka ba su zai iya janta in ka miƙa masa kasa zai iya janta harkar tarbiyantarwa sai mata sun ce sa Allah ya tsora ya sanya ai shi cike renan sa ake yi ko to sai mace namiji ba zai iya ba wallahi azin Allah ya san bas duk karfin halin namiji ba zai iya ba amma in a tahili bi ne ko a daren a rike sa a shiga sahara wannan sai maza mata ba sa iyawa haka ne a fito kasuwa a zage ka a tsuke ka hakura dai ka rike dai canjin ko sai da miji mata ba za ta iya ba haka ne Allah ya raba ma kowa kowa aikin da ya dace da shi yanzu ka dubi irin yadda mata suke wahala wajen lokacin ciki akwai tausayi akwai tausayi tashi da kyar zama da kyar abincin ma ba ba kowane kala take so ba ta fama ta zo ta haifi yaron kuma sai kaga tana haifuwarsa kuma tana shawar ta gansa da namiji dai zai dake ciki ya sha wannan wahalar ta nakuda wallahi yana zan wato shi suke zashi ya mutu amma da yake mace ce akwai tausayi da ita tana haihuwa kuma sai daga tana bukatar ta ga rike dan nata a hannu kuma sai daga duk abin da zai yi na bacin rai da su ita ba zai bata mata ba kaga mace ce ba ɗanta zai ran dan kwaya kowa zai guje shi amma ita tana san danta tana san abinci saboda akwai aqifa ta tare da ita akwai tausayi ta tare da tare da mata to tana iya kasancewa dalilin wasu malamai suka ce watakila wala Allah abin da yasa Allah ya ce eh, farajulun wa mar'atan liman tadalla min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra kai watakila sai an zo an yi abin gabanta a zo a gaban alkali a tambaye ta ya ake yi tana ganin ga alƙali na kuma ga ga garin nan wataƙila in bai bai bashi ba za a gangara da shi gangare sai ta danyi kwana saboda tausayi zai iya kama ta to sai Allah ya sanya mace guda biyu amma wai ba dan ba sa iyawa bane malam an yi mata jarumai abinda wasu mata suka yi wasu malan sai su mutu wasu shi ba duniya abinda wasu mata suka yi wallahi al'adin wasu mazan sai su mutu ba shi su shi ba a duniya dan wani namiji an yi asarar zago shi ne a duniya akwai mazan da an yi asarar zago su sai wanda ke karewa bakin tasha yana shan solution ne amfanin sa a cikin al'umma daga cikin magabata an yi wani bawon Allah wanda a daula abbasiya za a je wajen yaki ya bar matarsa da ciki sai ya fita wajen yaki aka je yaki aka nemi su aka rasa kuma ba a ga wasu ba ko da ya je ya bar matarsa da juna biyu Malam kan ya dawo kusan shekara 20 da wani abu yayi ba shi garin sai Allah ya kaddara masa dawowa yana zuwa sai ya sauka masallaci saboda garin ya canza masa sai ya sauka masallaci da subahi ne ko sai ji wani yaro na jin karatu ah, sai ya tambaya da aka ida sai su yana tambaya waye wannan liman kin sai ga ce masa ai dan wance ce mahaifinsa Allah masa shahada an je yakin ba ga sukun ba ga wasu me shi sunan shi sai aka faɗa sunan sai ce ai ni ne eh, kaga wannan tayi abinda ko wani namiji ba zai ba zai ba kuma ka dubi duk wani tarihi na duniya duk duk namiji da kaga ya zan wani abu a rayuwa duk namiji da kaga ya zan wani abu a rayuwa min wara'ihi imra'atun wallahi a bayan sa kuma A ta shugaban halitta ko irin gudunmu da mahaifis ta ba sa kafin ta rasu malam babu abu abu ne suna da yawa na daga cikin abun da ta ga yiwa shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ta rasu sun fito daga daga garin Madina suna saman hanya rashin lafiya yayi galaba akan ta ta kama halista ce ya Muhammad kun rajula cikin abun da ta ya kai Muhammad ka zan namiji ka jajirce ka shiga cikin maza ina ba ta fahimta da haka eh, mata suna da janibi wanda suna taka rawar a zo a gani amma tsakani da Allah akwai abin da ba sa iya sai maza akwai abin da kuma zan ba sa iyawa sai mata yanzu kaga harkar riasa mace ba za ta iya ba jagoranci kaga an dora mace a jagoranci to ana so ayi sakarci ne cikin al'umma inda ana buƙatar sakarci in ana so sakarci ya abu cikin al'umma ba ba mace jagoranci wanda ba ta iya dokar yaunin ta iya jure zama da abokiyar zama abokiyar dai ce fa abokiyar zama guda ɗaya wanda ba ta iya jure zama da ita za ta iya jure al'umma baki ɗaya kuma zuciyar namiji ta fi ta mace kangarewa ina ba ta ku ita namiji ya fi mace zama tsagera abinda zai iya yi mace ba za ta iya wannan ba abokiyar zama ce fa kawai ba take ba ke kula da ciyar ta ba shanta tufatar da ita ne mata gida zan baka da alaka da kowanne daga ciki amma kuma zuciyar ta ta kasa jure ta wannan radadin to ya kake tsammanin idan aka ce kuma duka al'ummar shi suke ba sai ku bayyana ba da mu sakinci zai wakana to kuma in kana so ka gano cewa mata akwai rauni da su ko yi bulaguro ka bar gidanka wata sati daya ka bar sati daya a ce kawai ta kula ce fa ne sai ka dawo <laughs> na'am kawai ta kula maka da cefa ne sai ka dawo <laughs> ba za a yaran in ba Allah ya kiyaye ba sai ka je ka dawo su nama ba aga <laughs> ne to za a dinga ya mulla musu gari da da yar maka shikenan kawai a tai musu kuru su da sha da wura wai ta duka yanzu tunaninta da kawai daban ne kai kuma tunanin ka gaba dai in ka samu isu ne da kuma tunanin ta kai kuma kai ita ce kawai kun fahimta idan kuma ita samu ita ce fa amma kai kuma in ka samu su ne ina fatar mun fahimta sai sanya wata mace tana madiyarta nasiha tace mata kudin mijinki kudin shi ne kudin ne gida kudin sa ne amma kudin ki kudin shi ne kudin ki nashi ne amma nashi kuma nashi ne Mana da ke da kayan da kai da kaya duka mallakar to amma yanzu ba haka yake ba ko <laughs> yanzu ba haka yake ba Allah ya sauke وقوله لكم كما الله سبحانه وتعالى آه، ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين وانا اتكين سوره الاعراف فلكم ايه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه yake cewa wa idha akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatuhum wa ashhaduhum ala anfusihim قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين من سبحانه وتعالى yana bayani har yau akan abun da ya shafi sakamakon aikin da ka aikata shi yake baka samu akin ka sakamako akan sa Allah ce wa iz ta ambata musu ya annabin Allah iz akhadha rabbuka min bani adam lokacin da ubangijin ka ya dauki alkawali daga 'ya'yan annabi adam min zuhurihim a lokacin da Allah ya tsaftutu suna cikin tsatsan baban su annabi adam zurriyatuhum annabi adam da shi da zurriyarsa baki daya wa ashhaduhum ala anfusihim Allah ya sheda su ya sheda ya ba su sheda a karan kansa cewa ni ya ce su sheda waye suka ce kai ne ubangiji Allah ce alastu bi rabbikum ba ni ubangijin ku. qalu suka ce bala eh ya Allah shahidina mun shaida an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin Allah ce mun yi wannan ne fa dan kada ku zo gobe kiyama ku ce Allah mu mun rabkana game da wannan al'amari kaga sakamakon rabkanar wannan shine ya sanya aka aka aka tambaye su a gidan duniya wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min min qablik wannan a cikin suratul suratul an'am farkon ayar Allah yake cewa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun anta wattaquhu wattaqu la'allakum turhamun an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin wanda yake cewa wa hadha kitabun mubarak wannan fa littafi ne mai tarin albarka anzalnahu ay eh, musu Allah musu kada shi mubarakun mai albarka fattabi'uhu Allah ce ku bi dokokin da ke cikin sa wattaku ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ku kiyaye dokar Allah la'allakum turhamun tabbas idan kuka yi wannan ku samu rahamar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce dalilin saukar da Qur'anin an taqulu inna ma unzil kitabu ala ta'ifatayn saboda kar ku ce an sabkar da dan ni ba sabkar da ba saboda kad nan gaba ku ce Dan ni ba sabkar da shi ba ala ta'ifatayn min qablina akan wasu al'umma guda biyu da suka gabace mu wa in kunna an dirasatihim la ghafilin ko wallahi game da karatun qur'anin ba, mun gafala akai Allah ce saboda wannan ne sai Allah ya sabkar muku da shi da shi alqur'ani ina fatar mu fahimta qala ta'ifataini eh, wasu ka ce al yahuduwa wa wan-nasara ay kirahiyata an taqulu gudun kada ku fada bale ce wataratan ya'ti bi fa'i sababiyya wani lokaci yake zawa da fa'un as-sababiyya misali Allah ce fakadzabuhu fa'aqaruha eh, farkon Allah ke cewa faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha annabi salih kenan ko sai ce da su wannan taguwar Allah ce sannan kuma Wasu ya da abin shan ta zamanto abin sha gare ku sannan kuma duk abin da za ta sha na ruwa da kuma badar za ta yi a gonakin ku ba za a kama ta laifi ba sai Allah ya ce fakadzabu sai suka kare ta annabi salih fa aqaruha sai suka soke wannan taguwar kun fahimta to da suka ta annabi salih suka soke ta sakamakon wannan ya faru sai Allah ya ce fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha sai ubangijin ka ya dankake su sanalilin zurban da suka aikata A kun ga fadamdama alaihi wannan fa'u sab'ai sabu zalika sai Allah ya dankake su fasawaha kuma Allah ya daidaita musu azabar sai ayi cewa wala yakhafu kuma uqbaha baya jin tsoron eh, bita da kulli baya jin tsoron wani ya ce masa dinni kai kaza eh, ba wanda ke cewa Allah yanzu kaga minista yana da wanda ke tsaida shi DJ akwai wanda ke tsaida shi SJ akwai wanda ke tsaida shi shugaban ƙasa karan kansa akwai masu tsayar da shi ko amma Allah ba wanda ke tsaye da shi in Allah ya ce dole sai an baka ko to in aka in duk mun taro muka ce ba kai ba ba za a baka ba wallahi aikin banza da surutu kawai ake yi shi sanya mutane na wahal da kansu a lokacin da idan Allah ya wa uwa daga cikin ɗan uwa ni'ima sai ga mutane wasu daga ciki ba sa so suna wanda ce su ne ba yadda ka iyayi da abunda Allah ya riga ya kaddara dan kai baka saka canza da Allah ya rubuta ba dan da ana canza da Allah ya rubuta kai da wani ya canza kaddara ko ka bata he ka ga wallahi haka ne eh da ana canza kaddara da mu haife ka bata haife ka ba amma haka Allah ya kaddara wani ya mutane da yawa ne ba su zo ka duniya ba zo ka duniya ma akwai wani ba su zo ba ina ba da mun fahimta Allah ya sa mu wani lafiya sai sai da mutane rashin tunani da hangen nasa ke sa su da wasu ababi ubangiji ya gafarta mana malaka cewa wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala fa asaw rasul rabbihim sai suka saba ma manzon da Allah ya turo musu wannan zancen wani annabi ne annabi Musa a cikin suratul afwan haqa fa asaw rasul rabbihim fa akhadhahum akhadatan rabiya sai Allah ya damke su damka mai tsanani tace akhadatar rabiya Allah ya kama su kama mai tsanani fir'auna da jama'arsa wa qawli da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cewa fakazzabuhuma fakanu min almuhliki sai suka ƙaryata shi wana cikin eh, suratul mu'minun ko shine nan ta namsa in thumma arsalna musa wa akhahu haruna bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin faqalu anu'minu li basharayn mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun fakazzabuhuma fakanu min muhlaki Allah ce thumma arsalna rusulana sannan musu Allah muka aiko da manzannin ai Musa wa Harun wa akahu Harun muka aiko annabi Musa da dan wasu annabi Harun bi ayatina da hujjojinmu ai da ayoyinmu wa sultanin da kuma hujjoji mubin bayyananu zuwa gawa sai Allah ce ila fir'auna mun aika su ne zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa idan ga ce al mala'alihi qaumi ku manya manyan mutane daga ciki ministorinsa fastakbaru sai suka kai girman kai ka san so diyawa mutane guda biyu in ba Allah ya ce taimake su ba a rayuwa ko yana da wuya a same su babu alamar girman kai tare da su mutum na fari mai mulki ba duk mai mulki bane zaka samu baya da girman kai ba duk mai mulki bane sannan kuma masu kuɗi mai mulki da mai kuɗi to sai wanda Allah subhanahu wataala ya tsare musamman ma idan aka yi rishin sa'a abin ya zama to a hannun matashi ne kuma inda kusan kusan eh mu yi hakuri duk mutum da yake rayuwa yana da ina da alaka da akwai shedanin ajini da ke tsare shi duk mutum ba wani mutum a duniya fa ya ce a tsare da shi akwai shedanin ajini babu shi aka tambaye manzon Allah har da kai ya rasulullah yace kware daga sai sai dai ni nawan Allah ya ce make ni ya musulunta na annabin ya musulunta amma na wanda naka waye ya rasul musulunta shi yasa wani lokaci sai kace kai kana shawar dan a dan gode a dan iskanci iskanci haka ko kun baita zaka ji wani lokaci eh kaga mutum kawai yana dan shawar irin wata rayuwa haka wanda ta dan sawa manhaji ba shi bane shedanin aljannin ne ina batar ku fahimta wani lokaci sai sanya maka kai aka bata gaskiya ka daure rage lokaci kawai kullun tilawa qur'ani ai ai wa rabbuka wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma ko ubangiji da yau gafara ne a dan samu a dan kallon indiya daga nan kuma <laughs> sai a wanda Allah ya yi ko sai kawai sai ka zo na ustaz da kai babu duk ba magana da ake makarantar da baka soyayya da kowa baka da budurwa a ciki yana so ya tura ka zuwa ga halaka ne ko Allah ya kare mu Allah ya kare mu shine Allah ya ce fastakbaru sai sa girman kai wa kanu qauman aali suka mutane masu dagawa fa qalu sai suka ce anu'minu li basharayn mithlina yanzu mu za mu yi imani mu gaskata mutanen da suke da mutane ne kamar mu da muke mutane ina ma a ce dama dama ina mala'iku ne kuma wa qaumuhu malana abidun mutanen su al'ummar su ina ga ce qaum ana ne ɗan kabilar su alhali ɗan kabilar su lana abidun bayu ne garin suna suna mana aikace aikace gida taya mutanen da suke can suna mana aikato a gida kuma a wayi gari a ce ɗan uwansu su fito mu bi su sai Allah ce fakazzabuhuma sakamakon wancan sai su ƙarya sai su ayi sai su ƙaryata sai su ƙaryata sai Allah ce fakanu kaga wannan fa'u sabbiya kenan ko min al-muhlakin sai su zama cikin wanda Allah subhanahu wataala ya halakar a rayuwa Allah ya kare mu malaka cewa wataratan wani lokaci kuma ta'ati bi adati lamma tana zawa da al'adati lamma addalatu al-jaza take nuna sakamako bala lamma al-jazaiyya akwai lamma al-jazaiyya misali Allah ce falamma asafuna taqamna minhum lokacin da suka kusatan da mu kaga falamma lamma huna tufidul jaza a lokacin da suka kusatar da Allah subhanahu wataala sai Allah ce sai muka kama su da azaba muka musu ramuwar gayya muka darkake su wa nazairihi malaci da makamakan ire-iren wa'annan nazairihi malaci da ire-iren wannan wa taratan kuma a wani lokaci ta'ati bi inna wa ma 'amilat fi tanazawa da inna da abin da take aiki a cikin sa misali innahum kanu yusari'una fil khairat tarihin awli annabi kenan annabi zakariya Allah ce wa zakariya idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithina fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghban wa rahba wa kanu lana khashi'in ubangi ce wa zakariya ka basu labarin annabi zakariya idnada rabbahu lokacin da ya lallashe na roƙon ubangijinsa dan Allah in annabi zai roki Allah ai ka san ni da kai baka cancanta mu roki Allah subhanahu wataala ko mutane na wasa da addu'a sai ka ji mutun ya ce dan Allah malam mu da addu'a ta cikin dare kai kaje kana shimin sharinka a tashi a ta maka addu'a cikin dare ka mare da mutane malam shi ka bar shi ji da abin da yake fama eh, shi kansa akwai abin da suka dame sa <laughs> Allah ya datar da mu yasa neman baka ba laifi bane ka nemi a maka addu'a amma ka zamanto kai ka ma kanka addu'a domin ba wanda yace maka idan kai addu'a Allah ba zai karba ba ka dage ka roƙa maka kanka Allah subhanahu wataala to Allah ce ga annabi zakariya idna da rabahu lokacin da yake yana ce yana kiran ubangijinsa yana cewa rabbi la tazarni farda ya Allah kakka barni haka nan bani da magaji ya Allah kakka barni bana da magaji ba na kaga bai bai da dan dake da ko yace wa anta khairul warithina Allah kai ne fiyayye wanda kake ba da magaji Allah kai kake ba mutum wanda zai gaje shi a rayuwa wai ba dan ya gaje sa ba ta a wanda zai gaji annabtakar yake nema sai Allah ce fastajabna lahu kaga dalilin yin addu'ar sai Allah ce fastajabna lahu sai muka muka karba masa wa wahabna lahu yahya muka ba shi kyautar da muka sanya masa sunan yahya shi Allah da kansa ne ma ya sanya masa yahya Allah ce wa aslahna lahu Zauja muka gyara mahaifar matarsa ta zaman to tana iya dokar juna juna biyu sai Allah ya ce dalil ne sa musu wannan duka Allah ya ya karbi addu'arsa aka kuma gyara masa mahaifar matarsa Allah aka bashi dan daya haye kuma sai Allah ya ce dalili innahum yukanu yusari'una fil khairati suna rigangantu suna tsere tsere wajen aikata aikin alkhairi dalilin da yasa Allah ya karba musu kawai shine saboda suna duk wani aikin alkhairi in ya taso zaka ga suna gaba wajen yi ba sa yarda a tsere musu sanan wayad'una na rahban wa rahba kuma suna masu roƙon mu suna masu tsoron abin da ke wajen mu na rahama suna masu tsoron abin da ke wajen mu na na azaba sai Allah ce kuma babban sirri wa kanu la da a tartar da su akwai fushuri akwai tsantsar jin tsoron Allah a tartar da su Allah ka sanya min ibadikal khashi'in idan Allah ya taimake ka da khushu'i ko da rantsa maka da Allah duk duniya ba wani makhluq zaka ka kaji kana tsoro wai in aka ambace sa zuciya tana tana bugawa babu shi alama ce ta Allah ya baka kana da khushu'i a rayuwa idan mutum duk duniya ba wanda in aka ambata zaka je kana karkarwa kana damuwa babu shi idan ka zamanto mai jin tsoron Allah mai tsantsar khushu'i ko to yakin ka sai Allah ya tare maka ba sai ka yaka ba sai a tayi kuma sai Allah na kare ka sai a kuta su da mamaki kuna ta kulle kulle shi ne Allah ce wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul makirin suna Allah na kulla mu suna da wasu kayan su sai a tayi kuma a kasa gadin karshen ka wallahi wannan zamanin da muke ciki ko ina nasiha ne dole sai mutun ya tahi tsayi saboda muna tare da al'ummar da ta gurbace ba ta buƙatar canji ba ta buƙatar gyara kuma kai da ake ganin gyararren to kullun so ake kaga an aga ka aikata abin da ya saba ba abin da kake kira zuwa gare sa ba fa dan komi ba sai da dinga ya ya dawa ai so ne ba so ne ba su ne kaza su ne kaza su ne ina fata mu fahimta yasa duk wani dalibin ilimi ko in kana son ka zamanto kana rayuwa na tsatsiya wallahi ka dage da aska. ka yawaita addu'a in zaka fito gida kai addu'a in zaka shiga cikin gida kai addu'a zaka kwanta kai addu'a musamman ma cikin dare bacci kai da dalibi ya zo na bi addu'a da shi hatta wai kace baka da abokan adawa cikin aljannu akwai wanda shi karatun nan baya so ga kada yi shi eh ko kun san da cikin aljannu su ba suna yawaita da sihiri ai wasa ko kun bayyana ba eh su kansu tsakanin su wajuna suna da kansu sihiri aljannu wajuna suna wajunansu sihiri sannan kuma suna kulla adawa dan annabi adam in suka lalace in mutun ya lalace komai da yayi in mutun ya lalace komai da yayi haka aljani ya zama fita kadari komai da yayi to in ka zama to kana da ka dage da addu'a to sai Allah ya baka addu'a a saman kai kariya a kasan ka da saman ka jefin ka dama da hagun ga baki daya sai malai yake cewa آه، آه، وقوله في جده لكم فقر الله أتكين كيشير ونم هريو لي أتكين سورة الأنبياء الله يكتوى إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ونظر تاء النبي نوه كينكم الله يكتوى نوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا فاستجبنا له وأهل فاستجبنا له وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القنا نعم. فاستجبنا له فنجيناه من الكرب وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم, إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ألا تك أنبتا مصلا باري النبي نوه إذ نادى لك تنية أنبتي يكرا أبنج من قبل الله يتأبايا فاستجبنا له سيما كربا مصر wa nasarnahu wa ahla Allah ce muka ka masa agaji da shi da iyalinsa wa najjaynahu min al-karb al-azim muka kuma tsamar da shi daga damuwa mai girma wa nasarnahu Allah ce muka taimake sa min al-qawmi alladhina kadzabu daga mutane su da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sala ce dalili innahum kanu yusari'una innahum kanu qauma sau'in su mutanen banza ne da kaje an ce qauma sau'in ko to ko ya fassara mafi tsaye mutanen banza Allah ce innahum kanu qauma sau'in su fa mutanen banza ne to ta wannan dalilin sai Allah ce fa aghraqnahum ajma'in dalilin zama su mutanen banza sai Allah subhanahu wataala yami ya ya halakar da su baki daya yi dutsa da su a cikin ruwa wa taratan ta'ti bi adati laula ولو adati laula لولا الداله على الارتباط بما ha? wata ke nuni da abin da yake yake baya gare ta ta kaulihi ta'ala kama fada Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa falawla annahu kana min al-musabbihina la labitha fi batnihi ila yawm yub'athun wannan eh, qissar annabi Yunus asratu safat Allah ce farko wa inna yunusa la min al-mursalin ko idza abaqa ila al-fulki mashhur salatani fasahama fakana faltaqahu وهو مليم فلولا انه كان للبث في بطنه الى يوم يبعثون وبshi ke cewa wa inna yunus la min al-musul tabbas annabi yunus daga cikin manzannin da Allah ya aiko daga cikin manzannin da Allah ya turo Allah ya ce ko annabi yunus sai Allah yake cewa id abqa ila al-fulk ta mashhun lokacin da ya ruga da gudu zuwa ga eh, jirgin ruwan da ya alloda masa kaya an dubga masa kaya ya cika to fasahama ana tafi sai jirgin ya fara tangalniya to dole sai a rage masa mi sai a rage masa kaya sai aka yi ƙuri'a to daga cikin wanda suka yi ƙuri'ar akwai annabin Allah annabi Yunus sai ƙuri'ar ta faɗo a kansa cewa shine zai fara shine za a sauki fakana min al-mudhadin sai da kasa muda wanda sai aka aka aka aka aka ci galaba akan su sai gashi ya fara cikin ruwa sai Allah ce faltaqamahu alhut sai kuma jiri kifi ya hadiye annabin Allah annabi nuh annabi yunus afwan wa huwa mulim yana mai zargin kansa cewa ashe akwai abin da yawa Allah subhanahu wataala wannan malam suka ce shi wannan ayar zamu iya gano na daga cikin hanyar da Allah yake wa bayunsa nagartattu azaba shi ne Allah ya jarrabe su a rayuwa sai mutun ya dinga gano cewa wataƙila akwai abin da yawa Allah sai ya yi wata istighfari sai kuma Allah ya yafe masa ina bata mun fahimta Allah ce wahu mulimina zargin kansa falaula annahu kana min almusabbihin kun ga laula ta zo ko falaula annahu kana min Allah ce ba dan da ya kasance cikin masu tasbihi ba ina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to Allah ya ce eh, lalabisa fi batnihi Allah ya ce wallahi da ya tabbata a cikin cikin kifin ila yawm yub'asun har zuwa ranar tashin alkiyama da Allah ya sanya kabarinsa cikin kifi ne sai an tashi kiyama amma sadalin tasbihin da yake yi sai kuma Allah zafi cikin sai zafin ya doka kawai kiyin sai ha sai ya ya amaye ki annabin Allah annabi annabi Yunus kaga Allah ce falaula ba dan ba to kaga yin tasbihin shine ya jayo mi nam ya jayo kifin ya ya amaye shi yin tasbihin da yake cikin yana aiki yayi ibada yayi aiki wani aiki ko wannan aikin shine ya jayo kifin ya kasa rike sa a cikin cikin haya ya fitar da shi wataratan ta'ati bilau walau tana zawa da adatu law ala shart akan sharadi التي تفيد الشرطيه كقوله تعالى كما فطر الله ذلك تشوا ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما التي ولو دادي inama اتي انهم فعلوا ما yu'azuna به da'ati السنه aiki او ان da ake musu to lakana khairan lahum yin aiki da wa'azin sai zaman to alkhairi gare su kaga duk wannan ayoyin jama'a sai da Allah ya bayanin aikin sama aka bayanin sakamakon abin da zai zo baya mala yace wa bil jumlati ataqaice dai shine wa bil jumla ataqaice fal qur'anu min awwalihi ila akhirih sarihun fi tarattub al jazaa al qur'ani tun daga farkon sa har karshen sa yana fayyace ya fayyace a cikin watan ginin sakamako bil khairi wash sharri cewa in ka aikata aikin alkhairi zaka samu sakamako na na alkhairi in ka aikata sharri zaka samu sakamako na da shari. wal ahkam al kawniyah wal amariyah al asbab haka hukunta hukuntan yanayi da kuma watan na umarni sun tabbata suna dogaro ne akan sababin abin da mutun ya aiki aka tawa bal ruttiba al duniya dunya wal akhirah wa masalihima wa mufasidihima al asbab wal a'mal ace kai ba haka ba Allah ya gina dukkanin wani hukunce hukuncen duniya da ma hukunce hukuncen gobe alkiyama da abin da yake maslahar rayuwa ta duniya da maslahar rayuwar alkiyama da kuma abin da yake banna a duniya da abin da yake banna a kiyama akan sababi da kuma aiki ko me yace kai sai kai aiki sai ce wa man tafaqqaha hadhihi mas'ala, duk wanda ya fahimci wannan mas'alar wa sannan kuma yayi tunani tunani me tunanin da ya dace wa ta'ammalaha ta'ammul yayi tunani tunanin da ya dace da ita in a biha ghayatan naf'i mace ba shakka zai fa'idantu da ita matuƙar fa'idantuwa jama'a ta haka ne ko wato Allah ya taimaki ibnu al-qayyim al-jawzi da da fasa ai kuna ganin bayanan ko yadda ake jewanto larabcin yadda yake yake fayyace abubuwan ko wannan cikin abin da Allah ya taimake su da shi yace duk wanda ya fahimci wannan wannan mas'alar kusan jama'a akwai karatu kuma akwai akwai fahimta karatu daban fahimta daban an yi mutum da karatu amma bai da fahimta kuma ana samun wani da fahimta bai da bai da karatu kuma ana samun mutum ya hada su duka duka bin ya samu da fahimtar da karatu to Allah ya hada mana bi baki daya domin idan kana karatu baka fahimta haka ka kwafso ta haka ne in kuma kana fahimta baka karatu shi kuma ba fahimta lokacin ba da ba ta da wani amfani a lokacin saboda ai ana fahimta ne idan aka yi idan aka yi karatu wallahi wasu mutane da sun yi karatu da ba kananan malamai bane ko haka ne wasu mutane kaga suna suna wasu abubuwan ba kananan malamai bane ina sun yi karatu saboda suna da fahimta amma ne zaman to ba su yi karatu ba sai zaman to ba ta yi wannan kuma sha Allah sha ta karatun bai da fahimta to a dage a tai bai ko wata ran sai a tarukun Allah tarukun Allah shi Allah shine ke shine ke bayarwa ai mutanen da malamai ne da wasu ɗan daba ne kuma Allah ya shirye da su haka ne ko a kawo misali <laughs> eh an yi wasu lokaci ɗan daba ne daga bayan kuma Allah ya datar da su suka suka fa'ince mai hajin ko Allah subhanahu wataala ya tada mu daka intafa biha ghayatan nafa'i zai fa'idatu da ita mutukar fa'idantuwa walam yattakil ala alqadari ba zai dogara ba akan kaddara ce kullu Allah ya kaddara shikenan kawai a'a idan mutun ya fahimci matsalar nan cewa addu'a tana da alaka da da kaddara sannan kuma tana yin wani abu tana rage wasu abubuwan to mutum ba zai dogara kade da kaddara ce tunda Allah ya kaddara masa yanzu misali bare ba da misali a hankalce dalibin ilimin da yake class da terminal misali dan boko da yake class da terminal sai ya ce kaddara ai kaddar abinda Allah ya kaddara shike haka ne shike faruwa amma kuma addu'a tana tana ta amfani sai ce to tunda Allah ya kaddara yanzu misalin wannan bakin da za a yi session de milfetuwa a wajen Allah Allah ya san su za su samu su ba za su samu ba Allah ya san an premier group an san an dezen group kuma an san ɗan Allah ya raba kowa da turazan group eh, Allah ya raba kowa da turazan group eh sai mutun ya ce to tunda haka ne shikenan yanzu shi kawai bai tsokar kayye bai lesson ko bai ma zuwa kurkin kuma Allah in Allah ya kaddare sabat sai ya samu wannan wani hukunci zaka masa na'am manjima jama'a ko mu ma hukunci kamar mutum ne ya ce maka yana son kuɗi misali dan kasuwa ce yana son kuɗi amma kawai da sahibi ya tabbata ya kasuwa shagon ba a ba. da Allah ne zaka dake shi eh ka ce ya rezo shi ya wannan sha tara tara ne kenan ko to haka ne duk wanda ya ya dogara da tawakkuli kace tunda Allah ya kaddara tunda Allah ya kaddara shi kidan addu'a ko kai ba ta da amfani wannan kamar bai da hankali ne wataƙila misali akwai wanda Allah zai rubuta masa abinda zai samu kadan ne amma ta dalilin addu'a in ya roki Allah subhanahu wataala to sai Allah ya basa ai akwai addu'o'i ko amma na akwai ai make suna du'a na jalbul manafi' addu'ar jayo jayo amfani akwai addu'ar kuma a kusanto maka da arziki eh akwai su alama ko a ranga ya saura daga ciki <laughs> albayu mutum mutun yana yi amma akwai addoyi wani yace ya gane malumar kwanan ga su fara ruwa yace shi tabbas ya yi bani addu'a yake Allah na karba yace amma malumai suna ba su jaban addu'a <laughs> yace ya gane yanzu ko ne malami ya ga shi da mota da jirgin ya da yana yawo da ita suna da ga su addu'o'i <laughs> mu kuma babu kula tayi kuma har yanzu dai al'amari tace lokacin ka daidai ba kai ma in Allah ya karba maka zaka shiga <laughs> wallahi almusta'an mala yace walan yattakil ala alqadar ba zai ba tawakkali ba ya dogara akan kaddara jahalan min saboda jahilci da yake tattare da shi wa ajazan da kuma kasa da gazawa wa tafriqan da kuma kasawa wa ida'atan da kuma ba. fayakun tawakkuluhu ajazan wa ajazuhu tawakkulan a wannan lokacin sai dogaran sai zamanto kasawa kuma kasa su zamanto dogaro ma'ana idan mutun ya dogara da kaddara cewa ni bazan yi komai ba bazan sha magani ba dan ban da lafiya in Allah ya kaddare da warke zan warke bazan je kasuwa ba dan ne nemo kudi in Allah ya kaddare da kudi zan yi su bazan ci abinci ba dan na koshi in Allah ya kaddare in koshi ko na ci ko ban ci ba zan koshi to malai ce wannan mutumin akwai jahilci a tare da shi sannan kuma akwai gazawa tare da shi gazawar tunani sannan kuma akwai kasawar natsuwa a tare da shi kuma akwai ƙetar iyaka a wannan lokacin sai da manto kasa dogaransa kasawa da kuma kasawarsa dogaro sai da manto shi kawai yana ta haka nan kawai baya da baya da manufa a rayuwa to Allah subhanahu wataala ya datar da ni? ina fatan mun fahimci karatun ko da haka kowa ya dage da addu'a addu'a alqur'ani na take da addu'o'in annabawa ba sa wasa game da roƙon Allah subhanahu wataala ina ganin nan ya kamata mu kwana ko mal abba sai mu kwana anan eh muna tawassuli da sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatunmu na alkhairi Allah ya biya akwai irin da take ƴan uwa malam Muhammad Mahmidu wanda aka ɗauka auren sa ranar juma'a da ta wuce kuma a yau kusance yau za a kai masa amada ko <laughs> muna masa addu'a barakallahu lahu wa baraka alaihi wa jama'a bainahuma fi khairin Allah subhanahu wa ta'ala ya ya hada hankulan su ya ba su abin da zai ci ta na halali kuma Allah subhanahu wataala ya arzuta mu da su gaba da zuriya daga tafiya tayyiba Allah subhanahu ya taimake sa da mu baki da gun sauke nauyi da Allah ya dora akan mu na aure domin aure babban sharji ne in kaga wanda kaga an yi aure ko amin yayi aure ko ai masa aure wallahi da azin an dora masa aiki mai girma ai sai yazo wanda da ya aure ko gani yake yi kamar <laughs> kamar <laughs> bazan fada wani bazan ida ba amma ba zai gane miyar da ake sha ba eh haka ne ko wallahi sai in ya shiga ciki sai ya ga cewa wa ina ina so I miss you kin da ake tayi a waje haka ne ina so I love you da ake tayi a waje sai ga sun tayi hutu yanzu kuma nan gidan hakuri da ake yi to Allah ya taimake mu da da hakuri kuma Allah ya bamu mata na tattu na gari Allah subhanahu wataala ya zama da mu lafiya da mu da iyalan mu baki daya wayin ba su yi aure ba kuma suna son su yi Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka Allah ka ba su mata nagartattu wallahi wannan zamanin ko duk wanda zai aure jama'a ya tsaya ya darje ya mai da hankali ya lura da tunani yayi shekara yana istikhara Allah ya bashi wata daga ki shekara kana istikhara musan dalili saboda duk yaran da ake aiwa yanzu ɗan ne kuma ɗan deni, malam akwai matsalolin da su kan daga ciki akwai kazanta uban tahiya ilimin su ba a dace a tsara daga nan ko a kara suna da yawa ko to Allah ya bamu nagari wanda suke neman ƙarin kuma Allah ya taimake su wanda kuma sun ƙara suna buƙatar kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala ya kwararo da kwanciyar hankali a tattare da su duk wanda baya samun natsuwa a tattare iyalinsa Allah ya kaɓo mata da hankalinsa ya samu a abatar al'isha a cikin zamantakewar rayuwar aure bal subhanahu wa ta'ala ka sanya albarka a cikin auratayen mu baki daya ka yassare mana abu a halal abinci na halali kuma ka taimake mu akan wacan kula da sakki haƙuƙuwan juna ka ƙara muna haƙuri da su kuma su ƙara musu haƙuri da mu dan kowa sai haƙuri da wani eh mazan suna haƙuri mata na haƙuri sai dai wani lokaci mu haƙurin mazan yafi na haƙurin namiji yafi na mace yawa ko to Allah ya ƙara muna haƙuri da su su ma Allah ya ƙara musu haƙuri da wallahi suna haƙuri da kwarai da gaske baka gane mace na da haƙuri sai in tayi wulaguro safi guda sai gano ashe kai ba kowa bane in babu Allah ya datar da mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh